formica spezio rompas fundamentan regulon de la biologio. Formico e la mediterranea regiono demetas ovetoin el ciui eliras du malsamai spezioi. La truco gi clonas mascloin de fremda spezio. Char gi besonas ties spermon. Por reproductigi necessas plei ofte femala cae mascla partoi. Tamen insectoi inversigas tiun concepton cae productas idoin per virga generado, ancau el nefecunditai ovoi. Nun esploristoi constatis tamen che certa formica specio ancorau privastigas la eblezoin della reproductado je plua pascio, cae tiel rompas fundamentan regulon della biologio. Char la regino della spezio, Messor Ibericus, povas cloni, la spermo de alia formica spezio mascloin de tiu spezio, Messor Structor. E la ovetoi de la formica regino, do eliras du malsamai spezioi, kiel esploristoi rapportas en faca magazino. La regino de la Iberia, Ricolt formico, estas sexa parasito. Tio iam estas de longe conata. Por producti laboristinoin, ili usas la spermon de la formica spezio mesor structor. La fremdain spermoin ili usas por generi sterilain hibridoin kiel laboristinoin. La armeo de la laboristinoi estas en la colonio competenta por la construado de nesto cae por la serciado pri nutrajoi. Por la reprovisado per hibridoi, ili do ne prebezonas la spermon de alia spezio. Tiun spermon ili atingas stelante gin, normal case el fremdai colonioi. Sed ambau formicae spezioi, mesor ibericus, cae mesor structor, havas malsamain disvastigiaen regionoin kiu nur parte kuntusigas. La Iberia ricolt formico vivas cefe en la Mediterranea regiono. Gitamen ancau trovigas en Germanio ce la Reino. En la regionoi, en kiu aperas ambau formicoi, La formica regino facile attingas la spermo de mesor structor. La esploristoi trovis formico in mesor ibericus, tamen ancao en Sicilio. Tie ili povis trovi nec unu solan colonion de la formico mesor structor. Trovigis tamen mascloi de mesor structor en la colonioi de mesor Ibericus. Ciel do la formicoi de tiu specio alvenis tien? En la laboratorio, la sciencistoi povis observi, che è la ovetoi de formica regino della spezio mesoribericus, eliris du spezioe, la propra spezio, ca la alia formica spezio. Tio shainas esti biologie malebla, diras unu e la autoroi della studaggio della Universitato de Montpelliero en Francio. La formica regino alprenas evidente la genaron de la alia spezio en siae novetoin, cae forigas la propran genaron. Gido clonas la mascloin de alia spezio, por seque ricevi por la plua reproductado ties spermon. Cae tiel gi povas ancaudis vastigi al regionoi, kie mesor structor ne aperas tiu clona procedo de fremda pesta spezio estas nova en la fauno. La formicae specioe supposeble dis evoluis antau quin milionoi da iaroe, scribas la esploristoi. Ili parolas pritio che la situazio similas al sexa aldomigo. La formicoe exploatas la alian por porteni la propran colonion vivanta la mascloi de mesor structor, estas portio aldomigitai de la Iberia ricolt formico. Samtempe, gitamen zorgas por la plua existo de la alia formica spezio.